Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ է Ծովինար Գրիգորյանը։ Հունիսի 25-ին Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանն ընդունել է աշխատանքային այցով Արցախ ժամանած Երևանի աչափնյակ վարչական շրջանի պատվիրակությանը, որը գլխավորում էր վարչական շրջանի ղեկավար Արտավազդ Սարգսյանը։ Այս մասին հաղորդում են քաղաքապետարանի մամուլի ծառայությունից։ Համագործակցության շրջանակներում սա պատվիրակության անդամների թվով երկրորդ այցն է հանրապետության մայրաքաղաք։ Առաջին հանդիպումը կայացել է ուղիղ 1 տարի առաջ։ Եվ զրույցի ժամանակ բնականաբար չշրջանցվեցին այն հարցերը, որոնց շուրջ պայմանավորվածություններ էին ձեռք բերվել եւ անհրաժեշտություն կար վերստին անդրադառնալ ու հստակեցնել անցած ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների արդյունքները, նախանշել առաջիկա ծրագրերը։ Ողջունելով հյուրերին Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանն արդյունավետ որակեց կողմերի միջև 1 տարի առաջ սկզբնավորված համագործակցությունը, նշելով, թե փոխայցելությունները նպաստում են ավանդույթների զարգացմանն ու գործընկերային սերտ հարաբերությունների ամրապնդմանը, բարեկամության խորացմանը։ Որպես ասվացի վկայություն նա շեշտեց վերջին 3 տարիների ընթացքում Երևանի ու նրա վարչական շրջանների Ստեփանակերտի հետսետե ընդլայնվող կապերն ամենատարբեր ոլորտներ շրջաններում։ Քաղաքապետը գոհունակությամբ ընդգծեց Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի Ստեփանակերտում ազատամարտիկների այգի հիմնադրելու նախաձեռնության մասին, հավելելով, որ արդեն սկսված են հողային աշխատանքները։ Պատվիրակության անունից շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար Երևանի Աչափնյակ վարչական շրջանի ղեկավար Արտավազ Սարգսյանը համոզմունք հայտնեց, որ համագործակցության եզրերը ժամանակի հետ ավելի կմոտենան եւ արդյունքում կշահի բարեկամությունը։ Հանդիպման ավարտին Սուրեն Գրիգորյանն ու Արտավազ Սարգսյանը խորհրդանշական նվերներ փոխանակեցին։ Հանդիպմանը ներկային Ստեփանակերտի փոխքաղաքապետներ Սուրեն Թամրազյանն ու Արմեն Հակոբյանը։ Աչափնյակ վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ Արտակ Միքայելյան։ Հյուրերը Ստեփանակերտի քաղաքապետի ուղեկցությամբ այցելեցին Մուրացյանի անվան քաղաքային գրադարան եւ մեծ քանակությամբ գրքեր նվիրաբերեցին վարչական շրջանի անունից։ Այնուհետև պատվիրակության անդամները եղան Ստեփանակերտի հուշահամալիրում։ Երևանի քաղաքապետ Տարո Մարկարյանի անունից ցաղկեպսակ տեղադրվեց, որպես հարգանքի турք Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը Աչափնյակի վարչական շրջանի պատվիրակության անդամները ցաղիկներ խոնարեցին մեծ հայրենականում եւ Արցախյան ազատամարտում նահատակված հայորդիների շտակին։ Դուք լսում եք Մայրաքաղաք ծրագիրը։ Մեր հարցերին պատասխանում է առաջին փոխքաղաքապետ Սուրեն Թամրազյանը։ Պարոն Թամրազյան, Մաշտոց փողոցում հենց մայթի վրա մեկ տարուց ավելի, այսպես ասենք, ինքնաստեղծ շուկա էր գործում։ Քաղաքապետարանը հանդուրժողական էր վերաբերվում։ Երբ հետաքրքրվել եմ, ասել են, թե ժողովուրդը սոցիալական խնդիր ունի, դրա համար չենք միջամտում, բայց հենց որ ազգային ժողովի ընտրության վերջնական արդյունքները հայտարարեցին, շուկան վերացավ անմիջապես։ Ինչով բացատրել քաղաքապետարանի հանդուրժողականությունը։ Չէ որ Սովակալ Իսակովի 105 բնակարանոց շենքի դիմաց շուկա կար, գործում էր, քանի որ հիմնականում առևտուր էին անում ծառերի տակ, այդ շուկան ժամանակավորապես փակվեց։ Իրոք տարբեր վայրերում գյուղացիները ապօրինի առևտուրով են զբաղվում, որ เป զի այդ ամեն ինչը համակարգենք եւ վերենք օրենքի դաշտ մինիմալ վարձատրության դիմաց ստեղծվել է այդ շուկան, որ เป զի գործի, բայց իրականում այդ շուկան չգործեց։ Չգործեց այն երևի պատճառով, որ ունենք երկու տեսուչ, այդ երկու տեսուչների միջոցով իրոք չէին կարողացել այդ հանգամանքը վերացնել։ Մի ամիս, երկու ամիս ջանքերից հետո արդեն մենք գուրություններով դիմել ենք կառավարության առընթեր ոստիկանությանը, որպեսզի մեզ օգնի, բայց ինչ-ինչ պատճառներով այդ ամենը չէր ստացվում։ Բայց այդ մեկ օրվա ընթացքը այնն էր, որ իրոք ոստիկանությունը մեզ օգնեց ու 1-2-3 օրում արդեն անմիջապես ոստիկանության տեսուչները, ներկայացուցիչները մեծ ջանք գործադրելով վերացրեցինք այդ բանը։ Երևի կախված չի ընտրությունների հետ, բայց եթե կա խնդիր ու այդ խնդրի լուծման համար պիտի հավաքվեն քաղաքի բոլոր ստորաբաժանումները, ապա պիտի հավաքվեն ու այդ խնդիրը լուծեն։ Բեկուրի անվան պուրակում բարեկարգման աշխատանքներ են կատարվում։ Երբ կավարտվեն եւ ինչ է ներառում։ Ինչպես Բեկորի անվան պուրակում, այնպես էլ բոլոր մեր պուրակներում եւ զբոսայգիներում բարբերաբար փոքր շաբաթօրյակների միջոցներով բարեկարգվում են։ Ասենք, այդվում են ծառերը, կանաչ գոտիներն են մաքրվում։ Հիմնովին բարեկարգում չենք իրականացնում եւ շաբաթօրյակների ժամանակ Բեկորի անվան փորակում աշխատում են ու բարեկարգում են մեր զինծառայողները Բեկոր հերոսեր եւ զինծառայողներն էլ պիտի իմանան ուղերնա ու ում համար եք այդ աշխատանքները իրականացնում։ Իսկ ազատամարտիկների որակի կառուցման աշխատանքն ինչ ընթացքում է։ Քաղաքաշինության նախարարության կողմից բնակիչների այդ բանակցություն վերջի փուլում են մի բնակիչ ծեր համաձայնվում, արդեն համաձայնվել է ու իր տարածնել են արդեն պատրաստել, որ เป զի սկսեն եւ հույսով ենք, որ մի տարուց քիչ էլ ավել մենք արդեն կունենանք այդ տեղամասում մեր բնակչությանը զբոսաշրջիկներին համար ազատամարտիկների այգի։ Պարոն Թամրազյան, Արեշ թաղամաս Թովմասում բնակիչները բողոքում են յենթակառուցվածքներից գազ չկա, հեռախոս չկա, էլեկտրական հոսանքը, հզորությունը շատ փույլ է, չեն կարողանում կենցաղային սարքեր օգտագործել, արտաքին լուսավորություն չկա, տրանսպորտային սպասարկումից են դժգո։ Ընդհանրապես Արիշ թաղամասում քանի բնակելի տուն կա, քանի տուն կա, որ հիմա բնակվում են ունենք Արեշ թաղամաս, ունենք 38-րդ թաղամաս, 40-րդ թաղամաս եւ այդ երեք թաղամասերում բնակվող ժողովուրդ, որոնք կառուցել են տուն եւ բնակում են 15-20 ընտանիք, բայց ընդհանուր առմամբ այդտեղ, եթե չեմ սխալվում, մոտ 200 հողատարածք կա, որի վրա կառուցվում են քաղաքի զարգացման տեմպերով դեպի Արեշն ազարգանում, մեկ էլ դեպի Աչափնյակ։ Իրոք կան այդ խնդիրները, բազմից մենք դիմել ենք ղղարտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն եւ թե ԼՂ քաղաքաշինության նախարարություն։ Առաջի խնդիրը այնն է, որ այո, կա էլեկտրականություն, բայց այնտեղ ունենք հզորության խնդիր եւ այդ ենթակայանը պիտի փոխարինվի նորով մեծ հզորությամբ ու ենթակայանը որ փոխարինվի, արդեն կկարանք արեշ թաղամասը ապահովենք թե արտաքին լուսավորությամբ եւ թե ժողովուրդը կունենա նորմալ էլեկտրականություն։ Գազիֆիկացումը իրոք արեշ չի հասել, ելի նույն նախարարությանը դիմել ենք, պատասխանը ստացել ենք, քանի որ այն կախված է ահագին մեծ ֆինանսական ռեսուրսների պահով այդ պատճառով գազիֆիկացումը անցկացված չի, իսկ ինչ մնում է հեռախոսի եւ ինտերնետ կապի։ Երևի սպասում են, որպեսզի ավելի շատ բնակեցվեն։ Նոր արեշ թաղամասում, եթե խոսենք ջրամատակարարման մասին, ապա ունենք 54 բաժանորդ, բայց այդ բաժանորդները բոլոր տարին այնտեղ չեն բնակվում, բնականաբար երևի մի 70-80%-ը դրա բնակվում են դառնում 30-40 տնտեսություն։ Վերջերս են մշտական ջուր անցկացրել նոր արեշ թաղամասում, հիմա էլ խնդիր կա գոյուղու։ Եվ գոյուղու խնդիրը եւ ջրամատակարարման ծրագիրը, որ ասել ենք լրիվությամբ պիտի ամբողջությամբ անենք, ապա չի կարող ավարտվի, որովհետև ամեն օր հողատկացումները, որ իրականացնում ենք տնամերձ, ապա պիտի ջուրը նորից հասցվի այդ տնամերձ հողամասի ենթակառուցվածքները սա անցկացվեն։ Ընդհանուր առմամբ արդեն միջև գրեթե վերջի բնակվող տունը ջուրը հասել է, բայց դեպի հողատարածքները պիտի նորից հասցվի կոյող խնդիրը թե արեշում, թե աչափնյակում կա, փաստորեն բնակչությունը, այսպես ասած, շամբոններ են կառուցում, բայց կոյողու ընդհանրապես համար 1 խնդիրը, եթե համար 1-ը Վեճապա առաջնահերթ խնդիրներից մեկն է Ստեփանակերտ քաղաքում ընդհանրապես ունենալ կենտրոնացված կոյուղագծերի եւ կեղտաջրերի եւ անդրեվաջրերի հեռացման համակարգ, որը հույսով ենք, որ դրամատակարարման ծրագրի ավարտումից հետո երևի կնախագծվի նախագծանախաշվային փաստաթղթերը կհաստատվեն կոյուղագծի ցանցի եւ կներդրվի երևի առաջիկա տարիներում այդ ցանց բայց միջև այդ ցանցի կառուցումը, երբ Արեշ թաղամասը հատակագծվում էր, կոյուղագծեր, չէին նախատեսվում։ Նախատեսվում են կոլեկտորի անցկացման տեղ ունենք, բայց ահագին ծավալուն աշխատանքներ ան ողովակները ահագին մեծ ցիամետրներով ներքևի մասում պետք է անցկացնեն։ Արեշ թաղամասը կողքտի եւ RTS-ում էլ չունենք կողողագից RTS թաղամասի ժողովուրդը։ Եթե ընդհանուր խողովակաշարը լինի, ինքնաթափ անցկացվում են, դրա համար բողոքներ չկան։ Արդեն եթե ջուրը մշտական է, այս խնդիրը ավելի արդեական է դառնալու, ինչեւ այդ 2-3 օրը մեկ էին ջուրը տալիս եւ այդքան արդեական չէր։ Արտոնյալ բնակաշվարման հերթացուցակներում քաղաքացիներին անգարկելու օրենսդրական դաշտը կարգավորման կարիք ունի։ ԼՂՀ Պաշտպանության պետական կոմիտեի 1993 թվականի սեպտեմբերի 9-ին ԼՂՀ-յում բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող քաղաքացիների հաշվառման եւ բնակելի տարածությունների հատկացման կարգի մասին որոշմամբ հաստատված կանոնադրության մեջ պետք է փոփոխություններ կատարել նախաշվառման վերաբերյալ նախքին որոշումը սպառել է Իրան եւ ահագին փոփոխություններ են կատարվել եւ նախնական պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ընդգրկվել կառավարության միջոցառումների գործունեության ծրագրի մեջ այսօրվա դուրսությամբ մեր իրավաբաններում նախաշվառման կոմունալ տնտեսության բաժնի պետի հետ միասին մշակվում է նոր կարգ եւ եթե չեմ սխալվում երրորդ երամսյակում է ընդգրկված այդ հարցը մշակվում է նոր կարգ, որով արդեն կսահմանվեն բոլոր այդ առանձնահատկությունները Շարունակում ենք ծրագիրը։ ԼՂ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը թուրքական ապրանքների մասին ցավում են, որ մեր սպառվան ցավալու մեծ տեսակարար կշիռ է կազմում թուրքական ապրանք։ Հաստատ հակառակ դեպքում Թուրքիայում հայկական ապրանքը մեծ տեսակարար կշիռ չունենա։ Սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Ընդհանուր առմամբ մենք պետք է հրաժարվենք թուրքական ապրանքից։ Եթե մենք գտնվում ենք նրանց կողմի շրջափակման մեջ, ապա ինչու համապատասխան քայլեր չձեռնարկեն։ Ավակ դպրոցի մասին։ Այո, մենք դրսել ենք ավակ դպրոցներ, բայց բոլորը էլի արտաժամյա պարապում են։ Ավակ դպրոցի հենց հիմնական գաղափարը եղել է նա, որ թեկումով դպրոցները, որ ստիպված չլինեն արտաժամյա վճարովի ուսուցում ստանալ, բայց շարունակում է, ցաում եմ շարունակում է։ Դպրոցում երրորդ օտար լեզվի ուսուցանման մասին Մտավորականների մի խումբ քննադատում են իշխանությանը, որ ինչու ֆրանսերեն լեզուն որպես նոր օտար լեզու դպրոցում դասավանդում են, որովհետև իր երեխան չի կարողանում բարձր գնահատական ստանալ ծանրաբեռնվածության պատճառով։ Այլ երկրներում մեծ վարձեր են տալիս, որ երեխային նոր լեզու սովորեցնեն։ Ես խոսում եմ մտավորականների մի մեծ խմբում քննարկում, որ ինչու են ֆրանսերենը դա երեխան չի ասում։ Քո երեխան չի ասում, իմ երեխան հասցնում է, մյուսի երեխան հասցնում է։ Ինչու մենք զրկենք մեր երեխաներին լրացուցիչ գիտելիք ստանալու հնարավորություններից անվճար։ Վաստակավորի պատվավոր կոչում ունեցող կենսաթոշակառուներին կենսաթոշակից զատ պատվով վճար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 անձը իր տան ննջասենյակի պահարանից գողացել է 500 դրամանոց մետաղադրամներով լցված 1 լիտրանոց ապակյա տարը։ Ձեռնարկված օպերատիվ միջոցառումների շնորհիվ բարձ հայտարարվել է, որ նշված հանցագործությունը կատարել է նույն շենքի N բնակարանի անչափահաս բնակչուհի 2001 թվականին ծնված ԱՄՆ-ն։ Հունիսի 21-ին ժամը 2-ի սահմաններում Գրիգոր Լուսավորչի եւ Թումանյան փողոցների խաչմերուկում իրար են բախվել Վազգեն Սարգսյան փողոցի համար 18 շենքի N բնակարանի բնակիչ 1967 թվականին ծնված ԱՊ-ի վարած Վազ 2121 մակնիշի եւ Բաղրամյան փողոցի համար 3B շենքի N բնակարանի բնակիչ 1967 թվականին ծնված ԱԲ-ի վարած Toyota Prado մակնիշի ավտոմեքենաները, ինչի հետևանքով վերջինս ողնաշարի սալջարդ վնասվածքով բուժօգնության է դիմել հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Զորգեի փողոցի երկրորդ փակողու N տան բնակիչ 1962 թվականին ծնված ԱԱ-ն ԼՂՀ ոստիկանության քրեահետախուզական վարչություն կամովին հանձնել է տոզ դիպի ինքնաշեն 1 հրացան, 2 հակատանկային նռնակ, ինքնաձիքի 3 պահեստատուփ եւ տարբեր տրամաչափերի 472 փամփուշտ։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2015 թվականի հունիսի 26-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են լրագրող Ծովինար Գրիգորյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, մոնտաժող Նադեժդա Դուլուխանյանը։